եւ խոսում է պատմությունը անհատները պետք է լարեն։ Աֆրա Բեն ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Այգեստան նախկինում Քոչբեկ գյուղը գտնվում է Հադրութի շրջանի հարավ-արևելյան մասում։ Որոշ աղբյուրների համաձայն գյուղը հիմնադրվել է 17-րդ դարի երկրորդ կեսին եւ այստեղ են տեղափոխվել 3 ընտանիք Խաչինի իշխանությունից եւ 2 ընտանիք Հադրութից։ 19-րդ դարի վերջերին գյուղում կար 25 տուն, 135 բնակիչ։ 1960-ական թվականներին Քոչբեկից բնակիչները տեղափոխվել են մոտ 2 կիլոմետր դեպի հարավ-արևելք ավելի հարթավայրային, նպաստավոր տարածք եւ հիմնադրել ներկայիս գյուղը։ Արցախյան ազգային ազգագրական շարժման ժամանակ գյուղում տեղակայվել են ԽՍՀՄ ներքին գործերի զորքերի ստորաբաժանումները։ 1991 թվականի դեկտեմբերին նրանց հեռանալուց հետո ադրբեջանական մեծականակ զորքերը զրահատեխնիկայի օգնությամբ գրավեցին գյուղի մի հատվածը եւ հրկիզեցին։ 1992 թվականի հունվարի 9-ին գյուղն ամբողջությամբ գրավելու նրանց փորձն ավարտվեց անհաջողությամբ եւ գրելով մեծ կորուստներ նրանք հետ շպրտվեցին ելման դիրքեր։ Պատերազմից հետո գյուղը վերականգնվել եւ վերանվանվել է Այգեստան։ Գյուղի եկեղեցին Սուրբ Հարությունը գտնվում է 5 Խոջբեկ գյուղատեղիում։ Այն կառուցվել է 18-րդ դարում։ Շինարարական արձանագրությունը պահպանվել է մուտքի բարավորին։ Եկեղեցին միանավ բազիլիկ է։ Արևելյան կողմում կիսաշրջանաձև խորանով, որի հյուսիսային կողմում գտնվում է միակ ավանդատունը։ Կառուցված է հիմնականում կոպտատաշ քարերից, մուտքի եզրամասերը, բարավորը, կամարները սրբատաշ կրաքարից։ Մուտքը բացվում է հարավային կողմից, լուսավորությունը ստանում արևելյան, հարավային եւ արևմտյան կողմերից բացվող մեկական պատուհաններից։ Ներքուս թաղածածկ է, արտաքուստ ունի երկթեք տանիք։ Տեղանքի թեքության պատճառով հյուսիսային պատն ամբողջությամբ եւ արևմտյան պատի մի հատվածը գտնվում են հողի մեջ։ Եկեղեցու շուրջը փռված է 5 գերեզմանատունը։ Գյուղն ու եկեղեցին 2020 թվականի պատերազմից հետո հայտնվել են ադրբեջանական օկուպացիայի տակ։